D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í Um Mikro de Jean-Marie Nau. Allerhelljen an Allerséilen, Uganks dëser Woch hat ech d'Geleegenheet mat der Famill op de Kierfecht ze goen, oder méi richteg gesot op e puer Kierfechter ze goen. D'Ee vu menger Mamm hirer Säit, vu mengem Papp senger Säit a bei d'Graf vu mengem Papp. Allerhelljen ass deen Dag, wou bei eis an a ganz villen anerer Länner un déi Verstuerwen geduecht gëtt. Ech hu Cousin a kleng Cousinen erëmgesinn, déi ech soss dat ganzt Joer net gesinn hunn. Fir mech war et awer och flott, fir ze kucken, wat de Bahá'í Glawen iwwert déi Verstuerwen seet. Also am Bahá'í Kalenner gëtt et keen speziellen Dag fir un déi Verstuerwen ze denken a fir si ze bieden. Mir hunn awer eng Rei Gebieder fir déi Verstuerwen an e speziellt Gebiet wann e Bahá'í stierft. D'Bahá'í gleewen, dass mir kënnen fir déi Verstuerwe bieden, dass mir eise Schëpfer froe kënnen, Dass dee Verstuerwenen Zuflucht bei him fënnt. Fir verstuerwe Kanner gëtt et och e Gebiet, wou mer Gott froen, dass dat, wat hien eis uvertraut huet, elo nees zréckgeruff gouf bei hien, an dass et eis net zousteet ze froen, firwat eis esou eppes getraff huet. An de Bahá'í Gebieder fir déi Verstuerwe steet och, dass dee Verstuerwenen net soll erniddregt ginn an net soll zréckgewise ginn, Mir froen eise Schëpfer am Gebiet, Kanns Du deen erniddregen, deen s Du opgeriicht hues, oder dee vergiessen, deen s Du d'Fäegkeet ginn hues, Denger ze gedenken? A wann s Du Dengem Denger net hëllefs, wie kéint hinnen dann hëllefen? Am Gebiet froe mir eise Schëpfer, dass Hien dat akzeptéiert, wat dee Verstuerwenen a sengen Deeg gemaach huet, dass hie seng Erwielt, seng Helleg a seng Prophete begéine kann, an enger Plaz, déi weder d'Fieder oder d'Zong beschreiwe kann. Dass dee Verstuerwenen d'Geschenker an d'Friichte vum Bam vu senger Gnod kréie kann. Dass dee Verstuerwenen an d'Präsenz vu sengem Schöpfer kënnt. Dass Gott d'Sënne vun deene verzeit, déi hiert ierdescht Gezei ofgeluecht hunn an an déi geeschteg Welt eropgaange sinn. An engem anere Gebiet fir déi Verstuerwen liese mer, O mäin Här, maach si reng vu Feeler, verdreif hir Suergen a changéier hir Däischtert a Liicht, looss si antrieden an de Gaart vun der Gléckséilegkeet. Wäsch si mam rengste Waasser a gëff, dass si Deng Herrlechkeet op dem erhuewenste Bierg kucken. Mir hunn eng grouss Chance, dass Bahá'u'lláh an 'Abdu'l-Bahá, de Begrënner vum Bahá'í Glawen a säi Jong, eis esou Gebieder offenbaart hunn. Si soen eis munches iwwer d'Liewen nom Doud a wéi eng Relatioun mir eigentlech mat eise Verstuerwene kënnen hunn. An engem anere Gebiet liese mir, O mäi Gott, däin Dénger huet un dech an deng Verse gegleeft. Hien huet fir däi Wuert bezeit a war entflaamt vum Feier vun denger Léift. Déif war hien an d'Mier vun Denger Erkenntnis agedaucht an ugezunn vun Dengem Wand. Op Dech huet hie sech verlooss, Dir huet hie säi Gesiicht zougedréint an Dir huet hie seng Gebieder duerbruecht, Denger Verzeihung gewëss. Elo huet hien dëst vergänglecht Liewe verlooss, fir an d'Räich vun der Onstierflechkeet, voller Sehnsucht no Denger Gnod, a fir Dir ze begéinen. O Här, gëff him en Ënnerdaach am Zelt vun Dengem Erbaarmen, gewäer him Zougang an Däin himmlescht Paradäis a looss hien fir ëmmer liewen an Dengem Rousegaart, agedaucht an d'Welt vun de Mysterien, wéi an engem Mier vu Liicht. Nach e praktescht Wuert zum Begriefnis am Bahá'í Glawen, E Bahá'í soll do begruewe ginn, wou e stierft.